mtu mwingine katika kundi hili au chama hiki aliyekuwa na nufudh na, na kuwa katika ushauri na kuathir ni mtu mmoja akiitwa Said Qutb Allah wasamehe hao makosa yao Said Qutb Said Qutb yeye ndio alimufakiru thani katika jamaa baada ya Hassan al-Banna huyu bwana ana mchango mkubwa sana katika kuipindisha ile manhaji ya ahli sunnah wal jamaa bali katika kuielekeza jamaa ya ikhwan muslimin kwa jamaa ikhwan muslimin ikawa ina mwelekeo wa banaiya na alqutbia hii watu wa banna hawa iko zaidi katika upande wa irja na upande wa tasawuf wameathirika watu wengi wasiotaka dini haswali lakini yeye ikhwani hafungi yeye ikhwani mlevi yeye ikhwani afanya anachokitaka hakuna alama yoyote uislamu kwake zote hazitaki alafu kuna jamaa ya Said Qutb huyu bwana Allah amrehemu amsamehe makosa yake ni katika watu waliohamasisha vijana wa Kiislamu kuipindua serikali ya Misri kwa sababu siasa yake yeye sasa ililenga zaidi katika mapinduzi lakini kabla ya kuingia kwenye mapinduzi aliwashajiisha vijana na kuwajenga juu ya msingi wa bid'a wa takfiru almuslimin wa hukamihim kuwakufurisha waislamu bila istithna na watawala wa Kiislamu walio katika nchi za Kiislamu kwamba ni makafiri kama ni makafiri basi ni halali kuwapindua ni halali damu zao kumwagwa Sayyid Qutb ameandika vitabu maalimu fi tariq limadha a'damuni al-adala ameandika tafsiri ya fi dhilal al ukivisoma vitabu hivi ukikung'uta hivi ni takfiri tupu ya mwagika pale wa kullu ina'in bima fihi jamdahu kufu takfiri ya mwagika pale mtaona kama maskhara hivi shida watu hawasomi hawataki kusoma tafsiri yake imejaa mambo mengi ambayo si sawa ni kinyume kabisa na misingi thabiti ya Uislamu misingi ya ahli sunnah wal jamaa na kwa sababu hiyo wanaozuoni wengi walikosoa na wakaitia makosa na wakamhukumu kwa mujibu wa tafsiri yake kwamba huyu si mtu wa sawa na alal aqalli wakampa udhur wa jahli katika dini yani adibu adibu Kiswahili unamuita mwanafasihi guru ha guru kama vile wala bin wala sitwa guru pia mnaye hapa Kenya sasa ilikuwa ni manafasihi adib akiandika katika lugha ya kalamu yake ni sayali ina ushawishi kwenye kuandika andika kwenye magazeti wapi wapi ana uwezo mkubwa sana wa kuizungusha lugha ya Kiarabu kwa ufasaha na ushawishi kiasi ambacho anaweza kuzitingisha nyoyo lakini misingi ya dini ya Kiislamu kawaidi zake ni misingi ahli sunna misingi ya tafsiri fashil katika upande huu ni fashil ولذلك أتى بهذه العجائب akaleta mambo haya katika hayo makubwa kabisa wachilia mbali itikadi yake ya kwamba Qur'ani ni kiumbe na kwamba anazungumzia wahdatul wujud tukianza kumzungumza yeye hatutammaliza lakini alifikia wakati akazungumza maneno ambayo ni matusi dhidi ya nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam yamo ndani ya tafsiri yake akimkosoa na kumtukana nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam bali anawatukana masahaba kama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ah wajua yule alinyongwa sasa wajua watetezi wake hao lakini amtukana sahaba na maneno yapo ndani ya vitabu vyake kwani sisi hatuna ghera hatuna ghera na dini yetu hatuna ghera na wale udhama wa Kiislamu watu wema masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hatuna ghera akishakuwa wetu tu mwanasiasa kiongozi wetu kwenye chama basi sisi tumpenda vyovyote alivyo hata akiwa afanya hili basi alifikia hadhi ya kumtukana Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ukirejea katika vitabu vyake kama al-adala al-ijtimaiya ukurasa wa 187 utakutana na maneno haya kwa kuwa sio mahali pa ushahidi wa maneno yangu na muhadhara wangu wale kwa kuwa muda wa sasa hivi mpaka kufika mwisho wa muhadhara ni muda mfupi sana na kupa kifurushi kizima kizima tu kwamba katika aliyoyafanya makosa ndani ya vitabu vyake ni hayo ambayo wewe kwa udhaifu wa elimu yako ukisoma huwezi kugundua hilo mpaka wapatikane watu wa kuyanyofoa yale kukwambia kwamba hii bwana sio tamra ni jamra sawa hii si tende hili ni kala moto kilitia mdomoni utaungua sawa hii si sunna hii ni bid'a huwezi kujua kirahisi na katika umma lazima wapatikane watu wa namna hiyo sasa katika mambo mabaya kabisa pia yaliyojitokeza ni huyu bwana kufikia hadi ya kuwakufurisha waislamu kwa ujumla na kufuata madhhab na manhaji ya kikhawarij kwa ushuhuda wa watu wake wa karibu kabisa kuna mtu anaitwa Farid Abdul Khaliq ana kitabu ameandika kuhusu ikhwan muslimin fi mizani alhaqi kwenye ukurasa wa 115 anatueleza maneno haya anasema inna nash'at at-takfiri بدأت بين بعض شباب الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وبداية الستينات وأنهم تأثروا بفكر من؟ تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله قد كفر حكامهم ومحكومهم إذا رضوا بذلك anasema Farid Abdul Khaliq ambaye ni mmoja katika viongozi wa Muslim Brotherhood chama cha Ikhwan ambacho kimeenea kila mahali mpaka Kenya kina wafuasi wake na mashabiki wake kila mahali ukisema ikhwani watasimama watu watakufanyia raddi kutetea mmoja katika viongozi wao anasema hizi fikra za kuwakufurisha watu zimeanza kati ya safu za baadhi ya vijana wa kiikhwan waliokuwa kwenye magereza ya kanatir mwishoni mwa miaka ya hamsini na mwanzoni wa miaka ya sitini na wao wameathirika na fikra za nani wameathirika na fikra za Sayyid Qutb na vitabu vyake maandishi yake na wakachukua kutoka kwenye vitabu hivyo na kwamba huu mujitama wote wa Kiislamu huu ni mujitama wa kijahilia si wa Kiislamu na kwamba Sayyid Qutb alichokifanya amewakufurisha watawala ambao hawakuhukumu kwa kitabu cha Allah kile alichokiteremsha Allah na amewakufurisha raia ndio mahkum mahkumun ni raia wa mahkumahum na wale wenye kuhukumiwa watakapokuwa wameridhia hilo kwa vijana wa Kiislamu wakaathirika na hayo wakaanza kuwakufurisha Uislamu katika aliyosema Said Qutb katika kitabu chake fi dhilali alquran na kuna baadhi ya mashekhe wakaa wakaanza kuwasomesha watu au wakawarejesha watu si mchezo bwana angalia fi dhilal umeona zaidi kutub fi dhilal alquran kwa sababu yeye amependezwa na lugha tu hayo mingine itikadi sio manhaji na nini ah yeye hayana muhimu sana ipotea shauri yako si ushapata lugha kwa hiyo wao wakawa wanawahimiza vijana sasa katika fi dhilal alquran juzuu ya pili ukurasa wa 1057 anasema لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله زما zimekwenda zikazunguka zikaja katika hali yake ile ile siku ilipokuja hii dini kwa watu ikiwaletea la ilaha illa Allah kisha asema faqad irtaddat albashariyatu ila ibadati alibad wa jawri aladyan ونقصت عن لا اله الا الله وان ظل فريق منها يرددون على المآذن لا اله الا الله ukisoma maneno haya hivi hivi kwa sababu huna misingi ya dini waona ni sawa tu wabeba tu lakini anachokisema anasema watu wameritadi hawa wanaoitwa waislamu anawakufurisha waislamu utasema mbona hajataja waislamu utawaona hapo mbele tena khullasu lmuslimin anasema watu wameritadi wakaenda kwenye kuabudu watu wakaelekea kwenye dini za dhulma na wakarudi nyuma wakaiacha la ilaha illa Allah hata kama litakuwepo kundi miongoni mwao wanaikariri la ilaha illa Allah katika minara ya adhana la ilaha illa Allah kafiri huyu hata kama ukisema la ilaha illa Allah wewe ni muadhini wewe kafiri tu msimamo wa Sayyid Qutb ukawa ni kuwakufurisha waislamu maneno kama haya ameyazungumza kwenye kitabu chake limadha a'damuni ushuhuda kama huo umetolewa na mmoja katika wanaozuoni wa kiikhwan katika sema hizi Dr. Yusuf Al-Qardawi ana kitabu chake kakiita uh, Harakatu al-Ikhwan al-Muslimin fi al-marhalati al-qadima kitabu niko nacho siku nyingi sana siku nyingi zaidi ya miaka 20 na haipungui miaka 27 28 katika yale kwamba vijana wengi wa Kiislamu wameharibikiwa wakaingia kwenye takfiri kupitia vitabu vya Sayyid Qutb sasa katika kufanya vitendo hasa Said Qutb kwanza anawaamrisha vijana wajitoe muhanga wawaue viongozi kama rais wa jumhuria rais wa nchi yani rais wizara waziri mkuu kadhalika viongozi wengine waandamizi wakubwa katika usalama wa taifa pia vile vile walipue mitambo kama ya umeme stima ile na muwasalati kama ni njia za SGR shuleni vunja zote barabara na nini haribu kwa nini kwa sababu ni jihad fi sabilillah sasa walipofanya majaribio ya mwaka 54 na nne kuipindua serikali ya Misri Said Qutb na wenzake walikamatwa wakawekwa ndani uliyokuwa ndani mpaka mwaka 64 kwa shafaa ya rais wa Iraqi Abdussalam Arif nadhani kitu kama hicho baadhi ya ulama wa ahli sunna kina Sheikh Ibn Baz na wengineo akaachiwa kidogo lakini msimamo wake uko vile vile akarudishwa tena ndani mwaka 66 kutokana na hatari waliyoiona serikali ya Misri wakati wa Gamal Jamal Abd Nasir wakaona huyu dawa ni kumnyonga wakamnyonga kama takamata ile ikawafanya watu wengi wakimbie katika nchi ya Misri ikawa Misri hakukaliki tena wakapokewa katika nchi za Kiislamu kwa sababu wengi katika wao wengine ni wasomi waalimu wa mashkuli wahadhiri katika vyuo vikuu wakapokewa kwa, kwa kufanyiwa ihsani wakakaribishwa wakaingia mamlaka almamlakatul arabiyyatu saudia kina muhamad Qutb ndugu yake yule Said Qutb na wengineo na wengine walitoka Sham wakaingia Saudia na nchi za Kiarabu nyingine lakini sana wengi wao walikimbilia Saudia wakataatafu nao na wengine wakapewa kazi sasa wamekuja wao lakini fikra zao hawakuziacha walihama mji tu wakabadilisha na mbinu za ufikishaji harakati zile lengo ni kutaka kurudisha dola dola ya Kiislamu ambayo ilianguka sio ndio hapo tulipotoka sisi kwamba hii hii haraka hii ilianza ili kurudisha tena khilafa ya Kiislamu lakini haifuati minhaji nubuwa hakuna muharaba wa shirki na nashri ya tauhid wala muharaba wa bid'a wala iltizam bimanhaj as-sahih التعامل مع الحكام ومحكوميهم kutaamali na watawala na raia na wengineo wao wana manhaji yao mbali iliyowaathiri nayo ni manhaj ya Sayyid Qutb manhaji gani ya kuwakufurisha waislamu wakianzia watawala na raia wao mpaka mwisho wakaathirika na fikra hizi waliokuwa vijana kwa wakati huo wakisoma kina Abdullah Azam kiongozi na muasisi wa Al-Qaida wakafuatiwa na kina Usama bin Laden baada yao كنا محمد سرور زين العابدين na katika hizi nchi za shamal afrika gharibu al-arab hivyo hivyo vijana wakawa wameathirika na fikra hizo mtu utamwona dhahiri yake madhahiri yake dhahiri yake ni sunni salafi atazungumza tauhid atakataza bid'a lakini walaa yake iko kwa jamaat al-ikhwan al-muslimin wailak an tantaqida sayyidakum wailak an tantaqida sayyidahum ole wako umkosee sayyid qutb utashambuliwa kafanyaje sayyid qutb watu kafa shahidi kanyongwa bila shaka kama hakustahiki kunyongwa kuuawa ni dhulmu sisi tunaangalia alichokiacha ni sawa aliyoyaandika ni sahihi kwa hiyo yale yakawa yaka, yameingizwa kwenye safu za vijana katika miaka ya sabini themanini tisini yakaja kudhihiri mwanzo kudhihiri haya mambo kudhihiri mambo haya ni pale ilipotokea uh, jambo la Saddam Hussein rais wa Iraqi na jeshi lake kuivamia Kuwait al-Kuwait ni sawa Saddam Hussein pinge alikuwa na nguvu nyingi nyingi kweli kweli zilizomwezesha kupigana na Iran kwa miaka ile akaishambulia kweli kweli Iran akisaidiwa na nchi za magharibi mpaka alipokufa Khomeini sasa nguvu zile alizonazo alitakiwa sasa apigane na Myahudi mpaka aondoke si waqatiluhum sivyo sasa pigana myahudi mpaka myahudi sasa aondoke pale katika nchi ya Kiislamu asiwadhalilishe tena waislamu hakufanya hivyo Saddam Hussein alichokifanya akaivamia nchi ndogo ya Kiislamu akaiteka Kuwait uongo nyinyi mnakumbuka watu wazima akaivamia ile Kuwait yaliyotokea Kuwait hadith wala haraj ni shida kubwa sana wizi mauaji wanawake walibakwa yani mambo mabaya hayasemeki wewe uache kwenda kupigana myahudi waingia kwenye nchi ya Kiislamu waivamia na maguvu ulionayo una nguvu mpaka umeitingisha Iran Iran ni kubwa kuna watu wanasema ni kubwa kwa Iraki zaidi ya mara sita lakini aliitingisha kweli kweli ikatingishika kwa sababu nchi za magharibi zilikuwa zikimsaidia sasa anasema hii ni safari tunakwenda mpaka wapi Riyadh tunaichukua na Riyadh Saddam Hussein huyo tunakwenda mpaka Riyadh ah, sasa itakuwa jamaa waje huku Wasuudi wamekaa jamaa waje wale tufanyeje ndakamuone uikhwani ulipoanza kudhihiri sasa watu wakakaa khubara wakaliangalia jambo wakalitazama kwa mapana yake itakuwaje ah sasa sisi tuna maulama tuna hay'at kibarul ulama sio Saudi Arabia kuna hay'at kibarul ulama الرئيس wakati huu الشيخ العلامه عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى امام في هذا العصر na ulama wengine wengi waliokuwa katika ile udhu ya hay'at kibar ulama ni a'dha katika hay'at kibar ulama ndio marji ya ahli sunna wal jamaa tuwaulize hawa je yafaa kwetu sisi kuchukua kukodisha jeshi la kikafiri kujihami na kuihami mipaka yetu bwana asije tukatumia pesa zetu za petroli au nini tuwaazime wale waje je jambo hili lafaa yani kwa ufupi ni kwamba mimi kama hivyo wewe wewe wakaa mathalani kama ni hapa Nyali au kwa Mshomoroni eh West Nyali kwa Mshomoroni huko <laughs> mwemo cheka West <laughs> au kwa Kongowea au popote kwa Kisauni wapi jirani yako wewe ni kafiri bwana John Paulo Samuel na kuendelea kafir ndio jirani yako wamekuja vijana wa Kiislamu na mapanga na mashoka wamekuvamia nyumbani kwako wanataka kukuua kuvunjia heshima kwa ahli zako wanataka kukuibia mali yako wasikia hao waje pana Muhammad kuna Ali kuna nani kuna nani kuna Jaafar wote waislamu lakini majambazi wamekuvamia jirani yako mkafiri pingine uko jeshi na silaha nayo je afaa kumwita Paulo njoo nisaidie nimevamiwa huku lakini wanaokuvamia ni waislamu wenzao yafaa au utakaa kimya ah, huyu mkafiri huyu afadhali mtafute imamu wa msikiti huko Barsheba <laughs> wewe yani tuzungumze wewe sasa hem twende hivyo hivyo wewe yani ndio umevamiwa wafanyaje hmm? tofauti hmm? wafanyaje uta utamwita Paulo mkafiri yule Paulo wa nini sasa hapo wewe wafuata hawa ya nafsi yako wewe wafuata hawa ya nafsi yako maulama wakalitazama lile jambo masalihi yake mafasidi yake ili jambo kweli katika sheria kuna khilafu na hivi na wazoni wanasema hivi kuna hili na hili inna la nasta'inu bimushrikin na hivi ni mfano kama haya kwa hali hii lakini itafaa tuweke masharti haya na haya na haya na haya wale wakatumia pesa zao Amerika njoo weka hapa mitambo yako wakati wote ujamaa jamaa akija kwanza tumtoe pale alipowavamia wale ndugu zetu atoke pale atoke katika nchi ya Kuwait aiachie arudi katika nchi yake lakini asije huku kwetu vita ikaanza sasa kabla ya kuanza vita fatwa ile ilipotoka wanafunzi sasa waliopebeshwa fikra ya ikhwan muslimin wakanyweshwa ile katika jamiati zile za suudia wakaanza kutaka pembe hawa wakina safarul hawali hawa hawa wakina salmanul auda hawa wakati huo walikuwa ni vijana wadogo sana na hali ya kuwa kuna jibal katika ulama wa ahli sunnah wal jamaa lakini wakapata jur'a wakaanza kutoa mihadhara na kuwakosoa wanawazuoni kwamba hawa ni wanawachuoni wa sulfa hawa ni vibaraka hawa ni kadha ndani ya ya Saudia na wengine wako Britania wako wakina ha? Muhammad Surur Zain la Abidin na kundi lake wakiandika makalati mbalimbali wakituma kwa vijana majalatu sunna majalatu al-bayan sawa mweza kuonyesha rai zenu lakini ikawa pani moja kwa moja yaelekezwa kwa nani kwa ulama kwamba ni ulama usu ulama usulta yani ibn Baz ulama usulta au na wachuoni wa serikali hawa hawa wametumiwa hawa hawa bwana kadha hawa wanaitwa makafiri hawa sasa hii ni ihtilali sasa tumetawaliwa tena sasa maneno chungu nzima Allah akakadiria vita ile ikapiganwa wale wakatumia pesa zao kwa ajili ya kumwondosha Saddam Saddam alitoka Kuwait hakutoka alitoka lakini akipigana atarusha kombora moja Riyadh Skad jingine itakuwa Tel Aviv ili kuamsha awatif na hisia za watu watu eh, watu wote wakawa upande wa Saddam wewe ukoe kwa upande huo wakati kina Tariq Aziz ikawa sana ushabiki dunia imeingiwa na ushabiki huku Aljazeera yatangaza huku basi vurugu tu ulimwengu ukaingiwa na vurugu hajulikani nani atakiwa aseme asikilizwe lakini ile marjiia ikhwan muslimina wakaishambulia mpaka ikawatoka vijana wa Kiislamu wakawa hawana imani tena na ulamaa